yuhanna simore sappo e ɗiɗi balɗe jeegom hade kew dandore ngu o yehi betani wuro lasar en ko on lasar o wurtinno e hakkunde mayɓe o waɗana ɗon ko ɗungu marta woni e sarwudemo e lasar ina jeeyano e ñamdannoɓe e makko ɓe mariama ƴetti feccere litere nebbam ɓurɗam tiɗɗam coggu pewnira ɗam narda dimo moomi ɗum e koyɗe yeeso momtiri ɗumen sukundu mum galle o fof heewi ɓuureeki nebbam ɗam gooto e almuɓe makko biyeteeɗo yudas iscariote jogorɗo janfaade mbo o wii ko waɗi ɗam nebbam uurɗam yeeyaako ko foti no deenor yoŋaaji teemedde tati to tewas o wiiraani noon sabu omo yurmii waasɓe ɓee kono ko sabu ko gujjo kadi nde wonno ko kanko resnano bataka omo wujjatno hen kono yeeso wi woppuma o deeƴe o moftani ɗum ko ñande ubbugolam oɗon gondi miskineɓe ñande foof kono min on gondata e am ñande foof diɗɗal yuɗenaɓe mangal nanimo ɗon nde jaarani toon sababu nde yeesu tan kono kadi ko sababude yiide lazar mo wurtinno e hakkunde mayɓe o nden ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe pelliti warde lazar ne gati ko sababude makko yudenaɓe hewɓe goppiriɓe gonɗini yeeso jango e mum diɗɗal manggal garnongal e kew dandore ngal nani yeeso nana ara yerusalem nden ɓe ƴetti cate tamoroje ɓe jalti jaɓɓoyade mbo haɓe gulla haɓe mbiya teddugal wooɗani allah yo barke jippo he garowo he inde joomiraɗo o laamdo israila o o dañi mbabba waɗɗi heen hono ni no windira ɓesngu siyon hotohul ƴeew laamɗama nani ara ene waɗɗi mola mbabba almuɓe makko ɓe paamano ɗum kono nde o mawnina nde ɓe ciftori ɗum windanoma faade e makko te o timmanenama ɗum wondunoɓe e makko nde o noddi lazare yo yaltu e yanade he ɓe nde o wurtini ɗum e hakkude maaɓe ɓe foof ina cettotono ko jiino ko ko ɗum waɗi diɗɗal ngal jaɓɓimo saabu ɓe nanino o waɗi on kawisa nden farisa en ɓe mbiyodiri e koye mumen on jii ala ko mbawɗon hen yimɓe foof nana ndewamo e arnoɓe yerusalem sujjande allah e kew heɓe ina wanno grek en ɓen ɓatti philip jeyaɗo betsaida diwan galile o mbi ɗum ceernajo amin jinno yiide yeesu philip yehi haalanoyi ɗum andere caggal ɗum kamɓe ɗiɗo fof ɓe jaadi ɓe kalanoyimo ɗum o jaabiɓe o wi' waktu mo ɓi neɗɗo o foti mawninede o yonti e gonga e gonga muɗo wiya on so tawi abbere yanani e leydi kadi maayani wonata tan ko wootere kono so tawi ne maayi nde jibinat gabbe kewɗe kala kaɓɓiɗo e wonki mum wasatki kono kala palkisiɗoki e oɗo aduna hisnatki haa abada kala jiɗɗo sarwudemi foti ko rewde am te kala ɗo gonmi ko ɗon carwowam ne wonata baaba o teddinta ko carwowomi joni hakkillam koko jiiɓi ko ponmi wiide bele ponmi wiide ko baaba dandam e ko jogori arde e o waktu ko mate wona addimi ko rewde e o waktu baaba mawnin indema sawta ummi dow asaman wi mi mawninide temami mawninde kadi gonngol diɗɗal gonnolngal ɗon ngal nani sawto o huunde e maɓɓe woni e wiide ko rigango woɗɓe goni e wiide maleyka haalde e makko kono yeesu heɓɓiti wii wona sababunde amo o sawtu nanira o nanira ko sababunde mon joni ko ñawore aduna o joni gardiɗo oɗo aduna o wedde bowal min noon so tawi mi yowama mi fottat yimɓe ɓe fof e am o holliranno e ɗin kongoli ko hollino o jogori mayirde diɗɗal ngal jaabimo wi min janngi e sariya he almasihu o wurat ha bada nden noon holino mbawirta wiide ɓi neɗɗo o ma yowe holi o on ɓi neɗɗo o wiɓe annore nana e hakkunde mon tawo kono juutata njehee gila oɗon gonde annoore mbele woto niɓɓere bettude on kati jahoowo e niɓɓere anndaa to fayi ndeen noon ngoongɗine annoore nde gila oɗon jogiinde mbele oɗon ngonta ɓiɓɓe annoore caggal nde o haali ɗiin konngoli o yehi o suuɗoyiiɓe e kaawisaaji ɗi o waɗi hakkunde maɓɓe ɗi fof ɓe ngonninaanimo beele ngol ɗo kolngol annabi isaa e haalno ina timma joomiraaɗo holi gonɗinɗo kabaaru amen holima joomiraaɗo holli baawɗe mum ɓe mbaawaano gonɗinde sabu esaayi wi'i kadi o wumnii gite maɓɓe o uddii hakkillaaji maɓɓe mbele wota gite maɓɓe njiide wota hakkillaaji maɓɓe paamde wota ɓe tuubde e ammi selina ɓe esayi wiidi noon ko yii darje makko kanko yeesu ɓe haalanno koko faate e makko nden neddey hay ardiɓe yahude en ɓe hewɓe gonɗini mo heen kono sababu nde farise en ɓe ɓe kollirani ɗum woto ɓe jaltineede batirde ngati ko teddungal yimɓe ɓurani ɓe teddungal allah o haali dande dow o wii kala gonɗinɗomi wona min gonɗini gonɗini ko nelɗomi o kala jiiɗomi yii kadi nelɗomi o min annore o gardume aduna he ko beele kala gonɗinɗomi ina waasa heddade e niɓɓere kala nanɗo haalam rewani ɗum wona min ñaawata ɗum ngati addimi ko dandude aduna o wona libde ɗum kala duunƴomi mo jaɓani haalam dañi ko ñaawi ɗum ko konngol ngol kaalmigol ñaawoyta joomum ñana ñalgu mbattindiingu ngati konnguli am giwaane am ko baabanelɗomi o e hoore mum yamirimi ko potmi wiide e ko potmi janngiinde te mboɗa anndi yamiroore makko jibinto ko nguurndam haa abada hono noon ko kaalanmi ko kaaldanmi ɗum kono baaba o wiirimini